Labrīt, rādījumā arī Latvija klausītāji ir 9 un 3 minūtes piekdienā 24. septembrī ar TV ēterā priesteris Pēteris Skudra. Laiks katehēzei un šodien tad, var teikt, noslēdzam tādu katehēžu ciklu, kurā mēs varējām iepazīt dažādas grupas, kas bija devušās svētceļojumā vasarā un kādiem tematiem, kādiem jautājumiem tās eh, pievērsa savu uzmanību. Eh, šodien varēsim iepazīt grupu no Jaunaglonas. Liekas, ka no Jaunaglonas līdz Aglonai taču nav tālu, tikai 3 kilometri, bet tad kā viņi ir gājuši un eh, ko viņi ir pa ceļam piedzīvojuši un ko pārdomājuši, to tad uzzināsim šīs dienas sarunā, kur uh, Attālināti kopā ar mums ir arī priesteris Arnis Mazaļevskis. Labrīt! Labrīt! Priesteri Arni, jūs devāties šogad svētceļojumā ar kopā ar savu kopienu no Jaunaglonas. Pastāstīja lūdzu, tad kā notika tas jūsu svētceļojums, cik dienas jūs gājāt un um, jā, cik tad, <laughs> kur tad var iet, ja jaunaglona ir turpat blakus aglonai? Jā, mēs eh, jau trešo gadu tā gājām šeit uz vietas. Eh, pirms tam gājām ap Aglonas novadu, šogad gājām ap Preļu novadu, jaunu paplašinātu Un gāja, protams, ne tikai mūsu kopienas cilvēki, bet arī daudz citu cilvēku, kas pievienojās mums ne tikai no Marijas skolas. Mēs vienmēr esam atvērti un esam gatavi pieņemt. Bija arī diezgan daudz cilvēku, kas atbrauca no dažādām vietām, kas pievienojās uz dienu, uz vairākām dienām. Bija, protams, arī kas visas 12 dienas gāja. Tā bija tāds maršruts ļoti jauks, interesants, iepazinām Latviju tādas interesantas vietas. Bijām pie eh, Sloskānas tirnienē, pie, bijām višķos, pie eh, otra mūsu tāda īpašā svētā, kuru mēs eh, tepatās visi varam satikt, pie Vladi, Vladimira Litālnieka. Aglonā mēs kaut mm, māsa Stefana Arī mēs uzskatām, ka viņa ir dieva, dieva svētā un arī Sloskāns. Visi svētie šeit tūmā ir vienīgi vēl viļakā, ne, viļānos nebijām pie Peņķuša, bet tā mēs ļoti eh, sveceļojam ar tādiem svētajiem un interesantām vietām. Jā, kaut kur apmēram 300 km no Čāpojām. Wow, tad uh, tomēr var atrast, atrast iespēju, kur iet. Un pastāstīja, lūdzu, kā tad bija jūsu grupai šī nu, dienas kārtība? Jums bija kāds atsevišķs temats, ko jūs pa ceļam pārdomājāt, vai tas bija kāds moto grupai? Jā, svētceļojuma pieredze tāda ir iemācījusi vai aizvedusi līdz tam, kad tas akcents nav uz kaut kādām zināšanām, uz to intelektuālo, bet akcents ir uz pieredzi, satikt, piedzīvot, izdzīvot, personiski satikt dievu. Uh, tā, tā dienas kārtība arī ir tāda teikt, diezgan nemainīga jau vairākus gadus. Viņa tāda salikusies ir arī līdzīgi bija simtgades svētceļojumā. Tad parasti iesākam visu ar um, slavēšanu pirmā stunda ejam ar himnu, arī iesākam Latvijas un pirmo stundu slavējam Dievu, dziedam dziesmas ar vārdiem, izsakam, tad atdodam Dievam godu. Tad, tad ir nākamā stunda jau pēc arī kādas atpūtas ir, parasti mums ir rožu kronis, kad mēs lūdzamies rožu kroni, pārdomājam šos noslēpumus, satiekam Dievmāti, Dievu caur viņu. Un tad trešā tāda īpašā stunda ir parasti mums, kad, kad mēs ejam e, klusums ar Dieva vārdu. Kad e, arī kādu stundu ejam, tas viss mēram katrs pa stundai un drusku vairāk un lasam tā dienu evaņģēliju un, e, un, un pārdomājam nedaudz vārds, klusums, atkal vārds un atkal klusums. Daudz cilvēku tiešām liecina, ka uh, Tas ir parasti tas īpašais brīdis, kas, kad Dievs viņus ir aizskāris, Dievs viņus ir uzrunājis. Protams, ir citos arī brīžos un laikos, bet nu, šis ir tāds ļoti īpašs elements. Tad mums arī, ja, ja ir vēl kāda stunda, kuru mēs ejam, tad mēs to arī izmantojam, lai e, satiktos viens ar otru, lai izrunātos, lai iepazītos. Parasti cilvēki no dažādām vietām ir, lai viens otram liecinātu Un arī eh, katru dienu mums ir eh, dalīšanās grupiņās, kad mēs satiekamies savā grupiņā un dalāmies par piedzīvoto, pārdzīvoto, ko Dievs ar mums dara, kā Viņš mūsos darbojās. Protams, ir arī svētā mise katru dienu, un arī ir, ir tādi īpaši vakari, kad mēs eh, cenšamies tādu kulmināciju uz vakaru Eh, lai satiktu Dievu. Tas var būt ar adorāciju, ar eh, krusta pagodināšanu, ar eh, slavēšanu, ar aizlūgšanām, dažādos veidos, ka, arī lai cilvēki var satikt Dievu. Mēs jau arī trešo gadu tā ejam īpaši, kad mēs nakšņojam Jaunaglonā, bet mēs ar, ar mašīnām aizbraucam uz to vietu, uz to punktu, kur mēs vakarā beidzām. Pēc tam pusdienas laikā tās mašīnas pārdzenam un tad vakarā atkal atgriežamies kā mēs visu laiku nakšņojam vienā vietā, bet uh, apkārt braukājam. Tas arī tāds uh, labs veids, kā iepazīt uh, Latviju. Šoreiz radās tāds termins, ir svēta ceļojums, un tad mēs izdomājam jaunu terminu - svētbraukšana. Hmm. Kopā braucam, lūdzamies tur un uh, svētbraukšana, jo citreiz tur tālākie punkti jau bija gan kāda stunda pat jābrauc. Ir, bija mēs tālāk bijām aizķāpojuši. Un nu, apmēram dienas kārtība tāda mums. Skaidrs, un eh, varbūt mēs tad varētu eh, mazliet pakavēties eh, pie šiem atsevišķajiem punktiem, varbūt kāpēc mēs vispār pirmkārt ejam svētceļojumā, un tad kāpēc tajā svētceļojumā ir vajadzīga tik, um, nu, tāda um, Nu, var teikt, eh, dinamiska visa tā ikdienas kārtība ar dažādām lūkšanām, eh, dalīšanos, eh, slavēšanām. Atgādinu klausītāji, ka arī tu vari iesaistīties šajā sarunā. Jā, kopā ar mums ir priestris Arnis Mazaļevskis, un tu vari zvanīt uz ētera tālruņa numuru 67 969 131, arī rakstīt īziņas uz numuru 266 77 272. Atgādinu, ka šī ir Pēdējā svētceļojumiem veltītā katehēzija gadījumā esam kādu grupu aizmirsuši, tad tu noteikti vari mums atgādināt, tad vari zvanīt uz ēteru vai rakstīt īziņu un pateikt, par kuru grupu mums vēl būtu šeit ēterā jāparunā. Bet priester ārni, jā, tad kāpēc mēs vispār ejam svētceļojumos un kāpēc mums tas būtu jādara? Nu, kungs, Dievs, es lūdzu, lai tās žēlastība, ko tu devis svēceļniekiem, lai viņi aizskar arī tagad visus klausītājus. Kristus vārdā katrs tiek uzrunāts, lai tava valstība nāk, lai tavu, tavu, tavas robežas tiek paplašinātas mm. katrā klausītājā. Jēzus. Jā, eh, svētceļojums tas ir īpašs laiks. Un, cilvēki liecina, ka viņi satiek dievu vairāk svētceļojumā nekā ikdienā. Domāju, tur ir ļoti daudz tādu labu lietas, kas, kas var, varbūt mums noderēt ikdienā. Svarīgi tā, būtu to svētceļojumu pieredzi iemiesot ikdienā. Tas arī ir iespējams, var teikt, svētceļot ikdienā. Tāda, piemēram, tāda lieta, kad svētceļojumā tad viss ir pakārtots tam, lai pēc iespējas vairāk satiktu Dievu, būtu ar Dievu, izcentrēts uz Dievu. Jāpadomā, ir, e, kam ir tava ikdiena pakārtot? Kā, kam parasti darbam e, vai kaut kādam saviem, saviem komfortam. Ja? E, varbūt ir vērts pārkārtot to, pakārtot, lai caur visu un visā es arī satieku Dievu. Arī darbā, vai attiecībās, vienalga, kurā sfērā. Tas mērķis, tā motivācija Kāpēc tieši tāda dienas kārtība? Kā, kā mans laiks tiek plānots? <clears throat> Nu, tad arī e, tās pārējās lietas, kad e, iesākam ar slavēšanu, iesākam vienkārši iet Dievu klātbūtnē, slavēt viņu, abrīnot viņu, atdot viņam godu. Mēs īstenībā tam arī esam radīti. Visu mūžību e, mēs slavēsim Dievu. Visu diev, mūžību mēs eh, atdosim Dievam godu, apbrīnosim. Tāpēc jau šī zemes dzīve ir, lai mēs iemācītos, teikt, vai ieietu šajā savā aicinājumā, pieņemtu sevi. Ka mēs caur to ieejam šajā Dieva vienotībā, tad arī ļaujam Dievam ienākt mūsos, ka mēs pieņemam Viņa gribu, pieņemam Viņa plānu, Viņa nodomu. Mēs piekrītam Dievam, to mēs ielaidām Viņa savā dzīvēm arī viņa svētība, viņa žēlstība, viņa palīdzība, viņa aizsardzība. Tad mēs tam visam pasakām, jā. Un tas eh, ienāk mums, tas darbojas mums. Tas ir ar ko sākt, kas ir primārais, kas ir būtiskākais. Atzīt Dievu par Dievu, pieņemt viņa plānu, eh, atzīt eh, viņa varenību. Un caur to arī mūsu ticība aug. Mēs skatāmies uz viņu, abrīnojam viņu kāds viņš ir, cik viņš ir brīnišķīgs, cik viņš ir varens, liels, kādas brīnum darbus darīt. Ja, kad mēs uh, skatāmies uz saviem spēkiem, tad mums tur nāk uh, eh, satraukums, ka es to nespēju, to nevaru. Skatāmies uz Dieva varenību, tad mums nav ticība, paļāvība. Dievs ir liels un varens. Kad mēs skatāmies uz problēmu, mums kaut kādas bailes var nākt un tā tālāk, kad redzam Dievu, viņa lielumu, tad mums nāk paļāvība un spēks. Nu, tā ticība Dieva uzvarai. Tas ir nu, kristīgās dzīves kaut kas tāds ļoti būtisks, vai teikt, dzīves stils, kā slavēt Dievu, vienmēr eh, atdot viņam godu, vienmēr skatīties uz viņu, būt tādā viņa klātbūtnē, tas ir tāds caur slavēšanu. Protams, tas ir labi vienmēr un visur, bet, ka tā kopā cilvēki sanāk un slavē, tas ir vēl skaistāk. Un, var teikt, svētceļojums tāda nu, laiks, kad Mēs mācāmies to darīt, mācāmies eh, viens otru stiprinot, atbalstot. Tā ir garīga cīņa. Tā ir garīga cīņa. Slavēt Dievu jau nevajag tikai tad, kad ir tāds entuziasms. Eh, īstā slavēšana īstenībā sākas tad, kad vim gribās, kad neko negribās. Tā, tā īstā dievam goda atdošana. Ja. Protams, mēs arī varam dievam atdot godu ar visiem saviem lēmumiem, ar savu rīcību, ar saviem vārdiem, ar savu ikdienu ir labi pasludināt, izteikt šo eh, slavu Dievu, šo viņa varenību, apbrīnojot, eh, izteikt vārdos. Mēs zinām, ka vārdam ir liela nozīme. Jā, vārds tapis miesa, caur vārdu viss ir radīts. Tad mums arī, mēs arī esam radīti pēc Dieva attēla līdzības, mēs arī esam radītāji. Bet svarīgi, ko mēs radām caur saviem vārdiem, ko mēs izsakām, kas plūst caur mums, kam mēs kalpojam, ko mēs apbrīnojam, Un tā arī ir īstenībā, ja mēs neabrīnojam Dievu, tad mēs, eh, mums, mums ir šī tieksme apbrīnot un slavēt. Un tad eh, cilvēks aiziet kaut kur vai nu savā abrīnā, vai citu cilvēku abrīnā, vai mantu lietu abrīnā, vai kaut kādu vēl lietu. Slavas abrīnā kaut kā cilvēciskās, bet ļoti svarīgi tiešām pieņemt savu aicinājumu un būt tam, kas tu esi, kā par ko Dievs tevi radījis, iet šajā godībā, slavēšanā. Visu mūžību tas mēs tikai mācāmies, visu mūžību mums priekšā varēsim tajā dzīvot. Jau tagad caur to mēs pievienojamies debesīm, caur to jau mēs tagad esam eh, tādi nu, debesu mantinieki, debesu valstības pilsoņi. Ah, tad eh, rožu kronis, eh, arī tāda īpaša lūkšana, Viņa īstenībā ir ļoti nu, mistiska lūkšana, pārdabiska lūkšana, ko nevienmēr cilvēki novērtē. Protams, kad eh, var ar vienkārši viņu, kā cilvēks saka, skaitīt, eh, bet var arī eh, neskaitīt, bet lūgties, lūgties un arvien vairāk caur to par Mariju iet šajos dieva noslēpumos, kurus mēs rožakroņa laikā pārdomājam kur vārdiskā lūkšana ir apvienota ar tādu pārdomu lūkšanu, meditatīvo lūkšanu, kur mēs e, varam ieraudzīt šos pestīšanas noslēpumus, kurus pārdomājam savā dzīvē. Kā tas ir manā dzīvē, cik tas jau ir piepildījies, tātad, kas būs nākamais solis. Piemēram, kad jaunā Marija satiek eņģeli Gabrielu, kurš pavēst viņai, ka viņa būs pestītāja māte. Viņa tātad pieņem šo aicinājumu Kā es sadzirdu Dievu, kā Dievs pie manīm nāk, ko es esmu sadzirdējis no Dieva, kā es to esmu pieņēmis, vai es tam esmu piekritis, vai neesmu piekritis, vai es esmu atbildējis, vai es, cik tālu tas ir manī, vai cik es esmu realizējis šo Dieva gribu, ko es esmu saņēmis no Dieva. Es jau meklēju Dieva gribu, varbūt es tikai eju pie Dieva, realizētu savu gribu, lai Dievs dara to, ko es gribu labi ir ne, ne tikai, protams, domāt, bet arī nu, ievirzīt sevi šajā noslēpumā un tad ļaut, lai Dievs tevi uzrunā, lai Dievs tevi atklāja, Dievs tevi parāda. Un tad kopā, kad mēs tā lūdzamies, dziedam, tas laiks, kurā Dievs mūs var uzrunāt, pārveidot, piepildīt. Arī, kad mēs lūdzamies par dažādām vajadzībām, uzticam tās dievmātei, viņas tādai gādībai, Dievmāte ir ļoti īpaša mūsu valstī. Mūsu visa valsts ir veltīta Dievmātei, un tieši svētceļojumā mēs to tā īpaši atpazīstam. Cik ļoti Dievmāte darbojas, rīkojas, cik ļoti viņa mūs mīl, cik eh, skaisti viņa mūs mīl, un kādas lielas lietas grib darīt, un jau ir darījusi. Un kā viņa tiešām kā māte rūpējas par mums. Un noteikti arī esat pamanījuši tādus labus augļus pēc rožu kroņa tad eh, brīvība, miers, skaidrība. Eh, varbūt nesaprotam, kad un kā un kas tur notiek, bet redzam, šo, nu, tam ir labi augļi. Ļoti uzrunāja Dona Terbeta liecība, kurš ir tādas lielas kustības, tā vīru, jāsepa vīru kustības eh, līderis visā pasaulē. Mums Latvijā tikai tāda maza filiālīte, un šī vīru grupas ir pa visu pasauli un ļoti lielā skaitā arī. Uh, Viņš, jā, viņš ļoti liecināja par to, ka viņš ļoti īpaši lūdzās rožu kroni katru rītu. Tā ir tāda īpašā lūkšana. Mhm. Redzam, kā dievmāte, cik lielas lietas var darīt. Tagad vakar tev pio svinējām un arī, protams, svinam, cik viņš ļoti daudz lūdzās šo lūkšanu. Bet tā ir tāda lūkšana, kas jāatklāvi cilvēkam. Ja cilvēks ar to satiek Dievu, bet viņš vairāk atklāja šo lūkšanu. Tā nav tikai kaut kāda intelektuāla zināšana par rožu kroni, bet arī to izdzīvot, piedzīvot ar to, to dievu žēlastību, ko Dievs grib dot. Tad rožu kronis ir nu, viņam pavisam cita vērtība, pavisam cita nozīme. Jā, un tad, tad pa trešo stundu stāstot par klusumu un dievu vārdu. Tas arī kaut kas īpašs, kas ļoti trūkst mūsdienu cilvēkam. Mēs tagad dzīvojam ar vien intensīvākā laikā, trokšņu, informācijas laikā, skaņu laikā. Mēs pat teikt, visu laiku tiekam presēti no pasaules, no visām malām. Mēs nespējam nemaz to visu normāli apstrādāt, uztvert, pat iedziļināties nespējam. Cilvēks normāli, ka viņš jau tūkstošiem gadu ir dzīvojis tādā veidā nu, vairāk saskarsme ar dabu. Tādā klusumā, mierā tas var teikt tikai kaut kādi pēdējie simts gadi, varbūt 50 gadi, kad tas troksnis tik ļoti vairojas un tā informācija. Un, un kad tas, tas klusums ir kaut kas ļoti būtisks, kaut kas ļoti vajadzīgs, lai mēs, lai mēs sadzirdētu sevi, lai mēs neklausītos tikai to, kas nāk no ārpuses, bet lai to, kas nāk no iekšpuses, Dievs mājo mūsos. Lai mēs sadzirdētu sevi, savu dvēseli, savu sirdi, un pēc tam vēl aiz tā visa vēl Dieva. Un tad, lai teikt, nevis tikai lai uztvērtu, bet lai izkratītu, izliktu ārā, atdotu to visu. Un mēs tā visa tad satiktu Dievu, lai Dievs varētu uzrunāt mūs, lai, lai mēs. Uh, sadzirdam viņa balsi, saņemam viņa žēlastību. Un tad sveceļojums tāds ļoti labs laiks, kad vēja un apkārt ir skaista daba, klusums, miers. Un tad tava uh, dvēsele nomierinās, uh, kustība tev palīdzēt, arī ļoti svarīga tāda kustēšanās kustība. Mums Marijas skolā, kad ir vasaras garā sesija, tad parasti viena diena ir tūkstneša diena. Tā ir tā, tāds laiks, kad cilvēks uzskatā ievada, ir svētā misija, ievada, iedod maizītes līdzi un pavadu uz visu dienu, lai viņi būtu vieni paši ar Dievu kaut kur pie dabas. Un tas arī ļoti, ļoti cilvēks palīdz uzrunāt. Ļoti tāds svarīgs moments, kad kaut kā atklājas sevi savādāk pasauli, Dievu. Tas ir kaut kas vajadzīgs cilvēkam. Es noteikti ieteiktu vismaz reizi mēnesī, ja ne biežāk, paņemt sev tādu tūkstneša dievu, kaut kur pabūt davās, mežā, vienalga, kur, kur vienam pašam ar dievu būt. Nevis vienam pašam ar sevi, bet ar dievu, bet eh, arī dabā, klusumā un dabā. Atslēgt visādus telefonus un visu pārējo, lai pabūtu ilgāku laiku, vajadzīgs laiks. Viss notiek laikā. Mēs šeit uz zemes dzīvojam laikā, arī lai satiktu dievu, lai sadzirdētu, lai ieraudzīt to, kas ir tevī, kas tevī iekšā, vai tur vārās, cepās, ir vajadzīgs laiks. Būt tāda. Nu. Un tad eh, vēl Dieva vārds eh, šajā klusumā, viņš ļoti labi, viņš divas meņu griezīgs zobens, nāk iekšā un uzrunā, un varbūt ne katrs vārds, bet katreiz kaut kāds īpašs vārds, kas tieši tev ir, kas tu cilvēku uzrunā, kas viņam kaut ko atklāja par viņu, parāda, kur viņš ir nomaldījies, vai parāda kādu risinājumu, virzienu, uzrunā, atklāja, dod tādu spēku, dzīvību. Tam arī vajadzīgs laiks, lai tajā vārdā iedziļinātos, lai sadzirdētu, ļautu viņam tā dziļāk ienākt. Tāds tad, nu, ļoti labi tāda klusuma stunda, kad ir eh, klusums apkārt pasaulē, un tur ir eh, daba, dievs, un Dieva vārds. Cilvēki nu, parasti kaut ko ļoti skaistu piedzīvo. Un, nu, tas ir kaut kas tāds īpašs, īpašs kaut kas tāds pat teikt, intīms, lai satiktu ar Dievu. Jā, tad vēl mums ir eh, tāds arī īpašs moments parasti, kad mēs eh, dalāmies grupiņās. Tas arī kaut kas ļoti svarīgs. Un, kas cilvēkiem ļoti pietrūkst, ko mēs aicinām dalīties, tas ir vairāk arī nevis kaut kādas domas un pārdomas, nu, tās arī var būt, bet vairāk tomēr akcents ir uz to emocionālo, ko cilvēks piedzīvo, un uz to, ko Dievs dara viņa dzīvē, lai atklātu šos Dieva darbus, pamanītu, liecinātu par viņiem. Es domāju, kāpēc mūsdienās tik daudz visādi psihoterapeiti, psihologi, eh, cilvēki nedalās, viņi nerunā, viņi runā tikai par lietām, runā par kaut kādiem darbiem, nerunā par sevi, neatver sevi, neatklāj sevi, savus pārdzīvojumus, pat ģimenē, pat laulībā. Tā ir kaut kādas kā lietišķas attiecības tādas. Un, un, cilvēks tā nav iekārtots. Cilvēks ir iekārtots pēc dieva prāta un prasa tādu mūsu atvērtību, dalīšanos, lai mēs tiekam uzklausīti. Nu, vientuļš cilvēks ir tas, par kuru neviens nezina, kas viņa sirdī notiek. Tāds ir eh, vienkārši noslēpums. Ja, bet, eh, var cilvēks būt starp visu laiku cilvēkiem, bet justies vientuļš. Viņš ir noslēgts. Mēs esam radīti attiecībām. Dievs mūs ir radījis attiecībām. Pats Dievs, Tēvs, Dēls, Svētais Gars, trīs personas, nemitīgas attiecības, nemitīga mīlestības apmaiņa. Mēs esam radīti pēc dieva attēla. Mums arī vajadzīgas attiecības, mums vajadzīga dalīšanās, mums vajadzīga uzklausīt citus, mums vajag stāstīt par sevi, runāt. Vajadzīga šī komunikācija, šīs attiecības. Tas ir kaut kas cilvēkam nepieciešams, kā mēs nevaram kā bez gaisa, bez ūdens. Tas ļoti būtisks. Tad mēs arī cenšamies praktizēt to visu. Tas nav vienkārši. Cilvēki bieži nav raduši dalīties pieraduši dzīvot kaut kur savā domās, vieni paši. Tad ir grūti, grūti, bet mm, nav neiespējami. Ja cilvēks grib, cenšas. Tad ir tāda cīņa ar savu lepnību, ar savu egoismu. Kāpēc cilvēks noslēdzās? Nu, cilvēks apvainojās, ja, ka kāds viņam nodarīja pāri, nepiedod to rūkumu savā sirdī, aizsargā sevi. Tā nocietina savu sirdi grib neko atklāt citiem, lai netiktu pievainots. It kā sev aizsargā, it kā cietoksnis, bet tas cietoksnis viņš īstenībā pārvēršas cietumā. Tas kļūst cilvēkam kā cietums. Viņš ir viens. Tad ir ļoti svarīgi runāt. Jā, citreiz tas var būt ļoti grūti. Es atceros, ka es pirmo reizi tā izstāstīju par sevi, ko iestājos seminārā, kaut kā Dievs man pamudināja kas izstāstīja garīgiem tēvam visu par sevi, pilnīgi visu par sevi. Īpaši to, ko es nekad negribēju, lai kāds par mani zinātu. Pat ne tikai to, ko es esmu darījis, bet arī domājis, kas ir bijis manī. Kaut kādas spēles, domas. Tas bija ļoti smagi, ļoti grūti, ļoti sarkanu, bālēju un miru. Bet pēc tam bija ļoti liels brīvība, ļoti liels atvieglojums. Tā bija ļoti liela dieva žēlastība, ko Dievs deva Tas ļoti svarīgi tā runāt, dalīties, būt atklātam. Protams, jādomā, kur un kā un ar ko runāt. Tas ir ļoti nepieciešams, lai būtu vismaz viens cilvēks, kurš, kuram tu vari izteikt visu, kurš visu zina par tevi, zina visus tavus pārdzīvojumus. Tas ir tāda regulāra lieta arī. Domāju, laulībā tas neiespējami dzīvot, ja nav šīs atklātības, nav atvērtības, nerunā par savām izjūtām, par savām domām. Tas lūks ļoti, ļoti būtisks. Jā, tā, tā grupiņa nav tādas kaut kādas e, padomdošanas laiks, bet vienkārši cilvēks padalās, izsakās. Cilvēki viņu vienkārši uzklausa. Tas ļoti svarīgi mums, ļoti pietrūkst būt uzklausītiem. Ļoti svarīgi būt uzklausītiem un arī tā, e, uzklausīt citus, mācīties, klausīties. Tas arī nav vienkārši. Mēs laikam gribam kaut ko pamācīt, kaut ko tur filozofēt, vienkārši klausīties un sveitīt to cilvēku, lūgt par to cilvēku būt ar to cilvēku, pieņemt to cilvēku, iepazīt. Katrs taču mēs esam tik ļoti unikāli, neatkārtojami. Katrs, katra ceļš pie Dieva ir tik īpašs. Un arī tad liecināt par Dieva darbiem, pamanīt. Dievs jau neguļ, viņš visu laiku darbojas mūsu dzīvēm. Vai mēs pamanām, vai mēs pieņemam, tad arī ļoti svarīgi tādu, nu, tā teikt, trenēt tādu uzmanību uzmanību, atpazīt, pamanīt, kā viņi dara, ko dara. Un, un tad arī liecināt par to. Tas arī var palīdzēt citiem, arī mums pašiem, ka mēs mācāmies liecināt par Dievu, par Dieva darbiem. Mēs neesam pie tā pieraduši. Tad mums to, tā, būt, tā jau būtu jābūt mūsu ikdienai, ka mēs nesam šo labo vēstu par Dievu tur, kur mēs esam. Tad, dieva, dieva pavēlē, ka evanģēlīja beigās Dievs saka, ejiet un pa visu pasauli un sludiniet. Tas ir kaut kas ļoti būtisks. Nevar būt kristietis, kurš nesludina, nevar būt kristietis, kurš nepaklausa Dievu, kurš nenes šo labo vēstu. <laughs> Labi ir ieraudzīt šo Dieva darbu, kā Viņš man, ar mani darbojas, cīnās, pārveido mani, kā Viņš izvelk mani no grēkiem, kā Viņš man kaut kā paplašina manas robežas, dod man kaut kādu savu svētību, ka Viņš kaut ko jaunu atklāja, piedzīvoja jaunu spēku no Dieva. Un, ja, novērtēt to, pateikties Dievam, un arī liecināt, liecināt lai slav, celtu Dievam godu un slavu, lai parādītu viņa klātbūtni, viņa žēlastību, atklāti viņu. Diemžēl bieži cilvēki, kristieši, viņi daudz runā par to, eh, ko ļaunais gars dara. Aprunājot cilvēku, stāstot kādu cilvēkiem grēki, ko viņi tur ir darījuši, tur tas briesmīgs notika, tur tas šausmīgs notika, un tur pavisam briesmīgs. Ja, un, eh, cilvēki tā, tādā veidā teikt, dod autoritāti, ceļu slavu ļauniem garām. Stāsta par viņu uzvarām. Nu, pašam tas ir kaitīgi, un arī citiem kaitīgi. Un nu, tā vietā, labāk, ka cilvēki kaut ko tur redz un dzird, viņā, jā, viņā tur rodas kaut kādas emocijas, būtu labāk padalīties savām emocijām, savām izjūtām izkratījis sirdi, nevis tur eh, to nelabo valstību cēlus. Labi, ka mēs mācāmies darīt eh, nu, to, ko, uz ko Dievs mūs aicina. Redzēt Dievu valstību, celt to, liecināt par to, runāt, pamanīt. Kaut kas tāds ļoti nu, svarīgs, kas mums jāmācās, ko uzreiz to nevar. Un nu, to, ko mēs bērnībā iemācāmies, tas ir viegli. Pēc tam tas jau ir daudz grūtāk, bet iespējams ir. Tas ir vajadzīgs, tas ir ļoti vajadzīgs. Tātad slavēt Dievu, lūgties rožu kroni, veltīt laiku klusumam, Dieva vārda lasīšanai, dalīties mazajās grupiņās, vai ir vēl kaut kas, kas pa ceļam tad notiek? Pa ceļam, ā, vēl notiek pusdienas. <laughs> Tas arī ļoti skaists moments, vienmēr visu sirdi ielīgsmojoši, kad mēs ēdam pusdienas kopā, vienmēr brīnišķīgi ir ar svaigā gaisā. Um, Kad tu esi fiziski aktīvs, esi gājis, tas ir pavisam savādāk. Tā fiziskā aktivitāte arī ir kaut kas ļoti, kas mūsdienu cilvēkam pietrūkst. Mēs esam arī fiziski un ļoti svarīgi tomēr nu, pieņemt to savu ķermeni, pieņemt savu cilvēcisko dabu un arī to ķermeni likt lietā tādā, zinām, fiziskā kultūra, fiziskultūra, fiziskā kultūra arī pieņem to. Jā, mēs esam saistīti. Miesa, dvēsele un gars. Un tas ir labi. Svētceļiem arī tas tā labi parādās. Varbūt drusku tā miesa cieši, bet nu, tieši tā miesa ir domāta. Viņa, nu, viņa jāpiežmiedz. Ir. Ja mēs viņu nepiežmiedzam, tad viņa mums piežmiedz. Tas tā kā kaķis, viņam, viņam nav robežu. Ļauj kaķim darīt, ko viņš grib, viņš tev uz galvas uzsēdīsies. Bet, ja viņu disciplinē, tad, tad viss ir kārtībā. Miesa arī nemitīgi jādisciplinē. Ir. Nu, pa ceļam vēl ne, bet mums parasti bija arī tādi īpaši vakari, kad mēs e, tikāmies kapelā kopā. Un, var teikt, tāda tā dienas kulminācija. No vienas puses, tas ir tāds kā noguris, tā diena, e, tie kilometri, bet no otras puses tas ir labi. Jo tad tu, tu neesi pats, tu esi tāds nu, teikt, vājāks fiziski, kā, bet e, atvērtāks uz Dievu, tu vairāk gaidi no Dieva. Mēs esam ļoti daudz pieraduši būt nu, paši sevi, ar sevi, savas domas. Mēs nu, teik, paši sevi gribam atpestīt ar savām lūkšanām, ar savām zināšanām. Es, es centrējamies ļoti uz sevi. Ļoti labi, ka mēs esam citreiz tādi nu, vājāki vai nogurušāki, kad mēs vairs nepaļaujamies sevi, mēs negaidām sevi, neceram sevi, bet mēs eh, meklējam no Dieva, mēs ceram uz viņu, gaidām no viņa. Un, ka, var teikt, arī citreiz esam tādi nu, patiesāki, tādi, kādi mēs esam. Tur necenšamies kaut kā sevi izrādīt, iztēlot. Un tad tie vakara pasākumi ļoti tā, nu, labi iegraužās cilvēku sirdīs, notiek labas pārmaiņas, vai adorācijas laikā, vai aizlūgšana laikā, vai pie krusta tur atdot savas bēdas un problēmas, vai arī piedošanas vakari. Uh, Nu, tāds arī kaut kas ļoti būtisks, eh, par ko cilvēki ikdienā nepiedomā, mm-hmm. bet kas ir ļoti, ļoti būtisks. Jā, jo, um, bez piedošanas nu, nu, mums ar pašiem piedošana. Mēs zinām, ka Tēvs mūsu lūkšanā Dievs saka, piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Ja mēs no sirds nepiedodam, vai mums ir piedots, Ir daudzas lietas, eh, kuras mēs pat negribam atcerēties, un negribam cilvēkus satikt, apējam līkumu. Pēc, nu, tāpēc, ka sirdī sāp kaut kas nepatīkami, kaut kāds rūkums, sirdī sāp palikusi. Varbūt ar prātu mēs piedodam, bet sirdī tas vēl kaut kur palicis. Ja Varīgi arī piedot ar sirdi, ar emocijām, izteikt to sāpju, kādu sāpju tu piedod. Tikai kaut kādu rīcību, ko tas cilvēks veids, tu piedod, bet nu, Es piedodu, ka es jutos atstumts, nevajadzīgs, pazemots, ignorēts, nemīlēts, izsmiets. Tas ir ļoti dziļas sāpes. Citreiz pat ne, nepiefiksējam to. Mēs domās paliekam, bet tās sāpes ir. Viņas vajag dabūt ārā, viņas vājā, vajag atdot dievam, vajag piedot, vajag izlīt svarīgi arī, nu, lai piedotu, atdalīt cilvēku no viņa rīcības. Mēs varam nosodīt cilvēku slikto rīcību, nedrīkstam nosodīt cilvēku, ko Dievs ir radījis. Mēs esam tikai pret grēku, pret slikto rīcību, pret cilvēku. Ja mēs atceļamies pret cilvēku, tad mm, mēs esam pret Dievu, uz tam Dievu ienaidnieku. Tas kaut kas ļoti būtisks, jā, lai mums sirdī būtu miers, lai mums būtu labas attiecības ar Dievu, ar cilvēkiem. Jā, tad ģimenēs, ar sevi. Piedošana tas kaut kas ļoti, ļoti būtisks. Jā, atgādinu klausītājiem, ka šodien sarunājamies ar eh, priesteri Arni Mazaļevski un runājam par eh, to, ko tad, eh, kas, jā, ko mēs piedzīvojam svētceļojumā un kāda visām šīm praksēm ir nozīme. Gan jau redzam pašai iešanai, ir nozīme, ka atgādinam to, ka esam tvēseli eh, un miesa, un arī miesai ir vajadzīga šī eh, kustība, tad esam aicināti slavēt Dievu, eh, pagodināt Dievu par to, kas viņš ir un raudzīties uz viņu, un arī aicinājums lūgties rožu kroni, kas ir tāda ļoti spēcīga lūkšana, kas mums palīdz gan meditēt Dieva vārdu, gan arī raudzīties uz Dievu un izteikt viņam savus lūgumus, savas vajadzības, arī vienkārši pagodināt viņu ar to, ka mēs veltam šo laiku viņam. Arī klusuma laiks ļoti svarīgs, dieva vārda lasīšana, eh, dalīšanās eh, mazajās grupās, arī tad eh, šīs garīgās prakses, ko priesteris uzskaitīja šajos vakaros, kas ir adorācijas vakari, pielūgsmes vakari vai kādi piedošanas vakari, kad varam paraudzīties uz to, kas notiek mūsu sirdī un to uzticēt, protams, arī pa ceļam visbiežāk grupas tad lūdzās svēto misi, kas arī ir tāda ļoti īpaša eh, lūkšana, kuru mēs, eh, kurā sastopam eh, Dievu tādā īpašā veidā. Tad priester Arni, vai šīs lietas visas ir efektīvas tikai svētceļojumā, vai tomēr mēs tām varam atrast kaut kādu vietu arī savā ikdienā, jo bieži vien jau ir tas, ka svētceļojuma laikā mēs jūtam tādu Nu, pacēlumi ir tāds ļoti intensīvs šis lūkšana laiks, kā arī tu minēji stunda slavēšana un stunda klusumā un dalīšanās un rožu kronis, tas viss paņem laiku, Dieva vārda lasīšana, šie vakari, bet tad, kad es atgriežos mājās, tad ir visa tā ikdienas steiga, ikdienas darbi, mājas solis, ģimenes atbildība, arī laiks, kas jāvelta draugiem, tad kā mēs eh, tam visam varam atrast varbūt laiku ikdienā, vai varbūt mums nav viss šis vajadzīgs ikdienā? Jā, es domāju, ka tas ir noteikti ļoti svarīgi, lai nebūtu tikai tā, ka mēs svētceļojumā tā dzīvojam, pēc tam atkal pa savam, un tad atkal tā, bet ka tiešām arvien vairāk censties to integrēt savā ikdienā. Tas ir nu, tāds Pavisam savādāk tas ir. Protams, tas nebūs tieši tādā veidā kā svētceļojumā, bet noteikti tas ir iespējams. Man ļoti arī palīdzēja, ka es vienā jauniešu dienā dzirdēju vienu Tiberijādas brāļa liecību, kurš teica, ka viņam ļoti grūti piecelties no rītiem. Man arī bija ļoti grūti piecelties. Viņš saka, bet es pieceļos, es uzreiz atrodu desmit lietas, par ko slavēt Dievu. Viss sākas pavisam savādāk. Nu, es tā uzreiz viņam nenoticēju, bet, kad es sāku to praktizēt, mēģināt, redzēt, ka tiešām tā tas ir. Un tas ļoti tiešām pavisam savādāka dzīve, pavisam savādāka diena sākās. Ja tad sāc ar slavēšanu, ja tad, tad, kā, kas tev var traucēt, tu pamosties, slavē, ej tīrīt zobus, slavē, mazgājies, slavē, ej uz darbu, slavē. Tad, jebkurā brīdī var slavēt, tev nav obligāti stundu no vietas slavēt, cik tu vari, kā vari. Vienkārši es ir atvērts uz Dievu šo slavēšanu, centies to darīt. Viņa aizies, viņa kļūs ar vien tādā stiprāka, nobriedušāka, skaistāka. Un tas arī ļoti palīdz tādos grūtākos brīžos, kad jau pat automātiski viņi ieslēdzās. Ja viņa ir iestrādāta, iepraktizēta. Jo tā, domāju, labi. Tāpat arī eh, domāju, rožu kroni Nu, labi, ja cilvēks tiešām ļoti, ļoti intensīvi aizņems, nu, var jau viņu pa daļām lūgties. Vienu noslēpumu, pēc tam otru noslēpumu. Tas arī palīdzēs ikdienā. Tu varēsi, tev būs cita kvalitāte tavam darbam, tavām attiecībām. Ja tu ik pa brīdim satiksi diamāti, dievu caur to atdos viņam kaut kādas savas bēdas, piedzīvus, saņems viņus mieru. Tad būs nu, tāda ļoti laba mm, klātbūtne. Tāpat arī tas klusums. Tas ir kaut kas ļoti tiešām vajadzīgs. Ir labi, domāju, meklēt. Domāju, arī pat Rīgā kaut kur var atrast kādu parku vai ko. Varbūt to stundu uzreiz grūti būs atrast, bet eh, noteikti var kaut kādu brīdi atrast, iziet ārā, kaut kur pastaigāt klusumā, klusākā vietā. Pilnīgi klusam varbūt grūti, bet mm, reizi nedēļā, teiksim, svētdiena ir dievam veltīta diena. Ļoti labi arī ieplānot to, kā varbūt kāda ģimenes pasākuma vai kā, bet arī nu, tajā pašā var atrast kādu stundiņu, kur pabūt klusumā, e, dabas kaut kur. Un, kas meklē, tas atrod. Tas jau arī nu, atkarīgs no mums katra. Ja, kā svētā Terēzīte saka, mēs katrs pats izvēlamies to svētumu pakāpi. Ja mēs varam kaut ko labu darīt, mēs varam kaut ko labu darīt stipri, un mēs varam to labo darīt ļoti no visas sirds. Ar to mēs arī izvēlamies, cik mēs svēti gribam būt, cik, mēs, cik Dievs mums ir svarīgs, cik mēs eh, ļoti gribam. Un tāpat arī tās visas citas lietas, dalīšanās. Nu, es domāju, ka bez lūkšanas grupas mūsdienā kristietis nu, jau nezina, kā viņš var dzīvot. Tas kaut kas ļoti būtisks, jo tā ir pavisam cita kvalitāte. Kad jau neesi viens, tev ir doma biedri, tu kopā cīnies. Ģimenē nevienmēr tādu atbalstu var atrast ļoti svarīgi atrast sev tādu kaut vai divu vai trīs manā vārdā. Un, ja nu, tur jau es esmu jūsu vidū, nevajag jau uzreiz tur desmit cilvēkus. Pietiek ar, ar otru satiecies, runā ar Dievu, ar Dievu, dalies par Dievu, kopā lūdzies un lūkšanu grupē. Ka tas ir kaut kas tāds svarīgs un at, atrast laiku izkartīt savu sirdi, liecināt par Dievu, dzirdēt Dievu liecības. Domāju, radio šajā ziņā var palīdzēt tas kaut kas tāds arī ikdienišķi ir nu, realizējams. Un tāpat arī kaut kur jau kaut kāda pasākuma notiek, kur var aiziet uz kādu adorāciju, taču adorācijas kapelu un tā tālāk, sekot informācijai. Tagad arī daudz kas notiek interneta vidē, dažādas eh, labas sludinātājas var dzirdēt, var dzirdēt kādas eh, labas konferences vai vēl kaut ko, kas meklētas atrodas. Tas ir, nu, ir svarīgi meklēt to ikdienās, meklēt to ritmu savu, kā Dievu ielaist savā dzīvē, kā dot viņam pirmo vietu. Kad viss un visā ir pakārtots Dievam. Ko mēs darīsim pēc bērniem? Kad eh, mēs pat priecāsimies par to, kad, cik mēs komfortabli nodzīvojam, vai šī, šī karojošā baznīca. Tad būs prieks par to, cik mēs izcīnījām, cik mēs atdevām sevi Dievam, ka mēs ļāvām Dievam ienākt, kādas cīņas mēs izcīnījām, kādas upurus nesām. Tad, tad uh, tomēr mums ir jāmeklē ikdienā, jāpieiet arī radoši tad, šiem veidiem, kā mēs meklējam laiku klusumam, lūkšanai, uh, dieva vārda lasīšanai, uh, slavēšanai, ka tam nav obligāti jānotiek vienā veidā, kā mēs to esam pieraduši darīt. Protams, protams tāda skaista dzīve, dziesma, dzīve ir svētceļojums. Man liekas, tas tā ļoti skaisti attiecīgi ir. Tā arī ir, ka mēs svētceļojam uz debesīm, kā, kā Izraēla tauta no Eģiptes uz apsolīto zemi. Tā arī mēs no grēka valstības uz debesīm ceļojam, svētceļojam. Skaidrs, tātad arī tās ikdienas gaitas, jā, piemēram, arī kā priesteris Sārnis sacīja, ka es varu to lūkšanu, ko mēs tur lūdzamies svētceļojumā no sākuma līdz beigām, mēs varam sadalīt, ar, piemēram, viens noslēpums vai divi noslēpumi ejot uz darbu, kāds noslēpums stāvot rindā veikalā vai pēc pusdienām, otrs tad ejot atpakaļ mājās, un tad jau tā tā lūkšana jau salasās un tādā mēdā mēs cauraužam e, šo e, savu ikdienu ar lūkšanu, ar Dieva klātbūtni. Attiecībā uz, e, jā, uz šo Dieva slavēšanu man bija jautājums, ja, piemēram, man ir nu, grūti atrast iemeslus, par ko slavēt Dievu vai Man liekas, ka es nejūtu to Dieva klātbūtni, kāds tad varētu būt tas ieteikums, uh, Eh, kā es varu mācīties slavēt Dievu. Kā vispār to darīt? Mm -hmm. Tad nu, pateicamies Dievam par to, ko Viņš dod. Slavējam Dievu par to, kāds Viņš ir. Nu, un tad mēs esam kristieši, ticīgi cilvēki. Mums jādzīvo ticībā. Mums jau jāredz to, kam mēs ticam. Tāds labs teiciens - ticēt nevis tam, ko tu redzi, bet redzēt to, kam tu tici. Redzēt, tāds ļoti nu, svarīgi, lai mēs dzīvojam no ticības, mēs dzīvojam to, ko Dievs saka. Tā ir mūsu realitāte, tā ir mūsu patiesība, tā ir reālā dzīve. Un ka mēs to caur ticību e, īstenojam savā dzīvē, e, rīkojamies un dzīvojam ne pēc tā, kas tā kā tajā fiziskajā pasaulē mēs redzam, bet Dieva pasaulē, garīgajā pasaulē, ka tas ir mūsu pamats. Un izējot no tā, mēs dzīvojam, izējot no tā, mēs rīkojamies, pieņemam lēmumus. Tāpat arī slavējam Dievu, izējot no tā, kāds ir Dievs, kā, kā Dievs sev atklāja. Ne tikai kā mēs paši esam viņu personiski atklājuši, to arī, protams, bet vairāk no tā, kā Dievs atklāja. Tur, teiktu, iet tajā jaunajā, nezināmajā, kuru, kuru, kuru mēs, mēs pieņemam pagaidām tikai vēl ticībā. Bet ticam, ka viņš ir visu varens, ka viņš ir brīnišķīgs, viņš ir brīnumdarītājs. Mēs izsakām šo slavu, šo abrīnu, izvēlamies ticēt. Ticība nav izjūta. Tas ir mūsu prāta un griba akts, ka mēs izvēlamies. Es izvēlos ticēt, es nolēmu ticēt. Un es izsaku to, ja, ka es, es izvēlos ticēt, ka izsaku, Dievs ir visu varens, žēlsirdīgs, pats labākais, pats brīnišķīgākais. Un ar to ar šo mūsu lēmumu, šo mūsu ticību, tas tiek, mēs ļaujam Dievam to iemiesot mūsu dzīvē. Bet ja man tam ir grūti noticēt, tad tie sanāk tādi tukši vārdi vienkārši. Nu jā, tad redz, tā ir tāda izvēle, kam ticēt. Dievam vai savām izjūtām. Kas tev ir noteicis, kas ir tavs dzīves kungs? Kam tu dos to pirmo vietu, kam tu sekos? Jā, te arī, es domāju, var palīdzēt svētie raksti, ka mēs, piemēram, lasām psalmus un redzam, ka uh, mūsu priekšteči ir slavējuši Dievu, tad mēs varam kaut vai sākt ar šiem uh, vārdiem un tad jau arī pēc tam meklēt to savu leksiku, uzrunājot Dievu. Nu jā, galvenais slavēt, sākt praktizēt, ne tikai domāt par to, mūsdien cilvēkam patīk domāt par to un šo, <laughs> bet vajag darīt, vajag rīkoties, vajag pieņemt lēmumu un darīt. Tad, tad mēs ļaujam Dievam ienākt. Tad, nu, nu, nu, tāda nopietna rīcība ļauj Dievam arī iemiest. Tam būs arī augļi. Tas nav tikai mūsu cīņa, mūsu upuri. Tam būs brīnišķīgi augļi. Ja mēs vairāk ļausimies Dievam, pakļausim savu dzīvi, tad būs Dieva svētība, būs Dieva, Dieva brīnumi, Dieva žēlastība. Dievs visu pārveidos, visu atjaunos. Šoreiz beidzot īstenot savus plānus mūsu dzīvēm ļausim viņam, jo vairāk ļausim, jo viņš vairāk īstenos savus brīnišķīgos plānus. Viņš jau grib mums atbrīvot, piepildīt, darīt laimīgus, priecīgus. Viņš grib, lai viņa valstība mūsos būtu šis dieva prieks, mūsos mājās. Svētie mums ir kā piemērs, viņš atklāja, cik ļoti dievs var būt cilvēkam. Tas ir katram, mēs katrs esam to aicināti, katram ir šī iespēja. Svētie ir vienkārši tie, kas tam ieticēja un sāka cīnīties par to pieņemto. Tad tur arī parādījās. Jā, tad, kā priesteris Sārnis atgādināja, dzīve ir svētceļojums, kaut arī tas, liekas, jau ir kaut kas tik sen, vairāk kā pirms mēneša jau noslēdzies, tad tomēr mēs varam, varam turpināt šīs lietas un varbūt mēs tiešām ikdienā nevarēsim tik intensīvi veltīt laiku lūkšanai, kā mēs to daram svētceļojumam, bet svētceļojums ir labs laiks, kad izdarīt tādas apņemšanās arī priekš savas ikdienas, kad es redzu, kā es savu ikdienu varu piepildīt ar eh, lūkšanu. Arī mēs eh, pirms dažām dienām runājām ar Kasparu eh, šeit ēterā no Karmela ekleziālās kustības par to, ka patiesībā tos divus procentus no savas dienas, piemēram, klusē lūkšanai, jau mēs nu, varam atrast to pusstundu un gal galā arī to var sadalīt šo laiku un eh, piepildīt, eh, piepildīt arī savas ikdienas darbības ar lūkšanu, kad mēs, eh, kā priesteris Arnes sacīja, pat tīrot zobus, mēs varam tajā brīdī slavēt Dievu, ka ir ko tīrīt, ir ar ko tīrīt un ir kur tīrīt, un mēs varam pagodināt viņu arī ar vis tādām visikdienišķākajām, vienkāršākajām darbībām. Priesteri Arni, Eh, liels, liels paldies eh, tev par šo laiku, ko tu varēji eh, mums veltīt un atgādināt par to, ka svētceļojums nebeidzās ar 15. augustu, bet turpinās tālāk mūsu ikdienā, un tas prasa arī piepūli uzturēt šo lūkšanu noskaņu, svētceļojuma noskaņu, un lielā mērā tas ir no mums pašiem atkarīgs, ko mēs savā ikdienā izvēlamies. Paldies tev! Visu labu! Jā, klausītāji, tas bija priesteris Arnis Mazaļevskis kopā ar mums eh, šeit ēterā. Priesteri Mārnim arī ir pienākusi pateicība no Valentīnas. Paldies priesterim Arnim par tik dziļu un dvēselē vajadzīgu katehēzi un padomiem. Paldies Radio Marija un slava un pateicība Dievam. Liels paldies arī jā, mūsu klausītājiem, kas iesaistās šajā gadījumā Valentīnai par arī kādu izziņu. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi, ka jūs iesaistaties šeit Radio Marija ēterā ar saviem zvaniem, ar savām īziņām. Jums vēl nākamajā stundā šāda iespēja arī būs. Ļoti ceru, ka eh, nepalikšu šeit viens pats, priesti ir ārni, laidīsim tālāk viņa gaitās, bet eh, pulksten desmitos laiks eh, lūkšanai un pēc tās tad rīta cēliens, kur es šeit būšu ēterā klausītāji, lai izklausītu tevi. Tu vari droši tad dalīties savām pārdomām, liecināt, kā tu esi piedzīvojis Dievu pēdējā laikā, uh, kas ir tavā dzīvē noticis, tāpat, ja tev ir kādi jautājumi, kas eh, tev raisās galvā, vai varbūt arī ir kādi ieteikumi attiecībā uz rādījumu arī darbu, varbūt kādi temati, ko tu vēl neesi dzirdējis, bet noteikti gribētu dzirdēt, tad visas šie, šīs lietas ir tās, kuras tu vari nākamajā stundā eh, te arī mums sūtīt īziņās, ēpastos, zvanīt, tā kā ļoti, ļoti ceru uz tavu aktīvu iesaistīšanos.